Pusaj kaj capítulo. Mozos contrato manta. Tukoy nisqaykunapa yachachikuyninqa KAIMI Anaj pachapim kapuachkanchik sacerdotikunapa jefen. Dios patiyanampa waqtampim tiachkan. y chuya chuyay sutiyuq cuartupim sacerdotikunapa rurananta rurachkan. Payqa rurachkan Dios RURASKAN chijapkarpapim manam runakunapa sacerdoti Sacerdotikunapa ofrenda jefimpas, ofrendakunatawan animal animalkunata kañaspa, Diosman Presentanampajmi cachkan, kachkan. Kristupas, y imayatapas presentanan karja. Kay pachapiraj kaspanga, manachiki sacerdoteja kanmanchu leyman hina, Ucharaiko ofrendakunata sacerdote sacerdotikuna kachkaptinga. Sacerdotikunapa Kunaga, llanto y hinallam hanakpachapi kunaman Dios adorana karpata Moisés ruranampas KAPTINGMI, Dios kamacherja. kunataha rurachinki, sinay urhope liu hawachishaita hinam, nispa. Cristo Michaha, Dios pachurashanman hina aswan allinta ruran. nataha ruran aswan allin contratoja garantizagnin RAIKUM. Chayna mi aswan allin promisakunata juarqanchik. Puntakaq contrato allallin kaptinqa, qipakaq contratoqa ganyachiki kanman. Israel Israelpa kunata hachchaspan Dios mi puncha ukuna, Israel kastakunawan chaynata Judá kastakunawan mosos contrato Y Ichaham manam kunawan contrato rurasqayta hinachu paikunatam Egipto manta makinkomanta isamuchka hina hurjumurjani. Paikuna mana kasukuptinmi, mananya manaña imapas hukuarhachu, chainatam nin señor. Chay pasaruptin, Israel kastakunawan contrato ruranayqa, ñuqa señor hinam kayna kanja. Yachachikuyniytam sunqunkupi Inaspa Inaspam qillqasaqtaq, y hay ninco pipas. Paikunapagme Dios ninco casa. Paikunanyatagme runa ikuna canja. Manañan pipas runa masinta, nita yese yesichingachu. Señor tarejse inispaja. Llapayankom, warmakunapas chaynataj yuyayniyuqkunapas ya Mana payariikos Paini, llakipayariykuspaimi, Mananya manaña Chisagnyacho. Mozos contratomanta Dios rimaspanja, puntakaj contratutam Maukayachis jamanaña manaña contra toja, chinkarunam paginanyam kachkan.